الله الله الله الله الله الله الله تقدم حب النبي سرى في القلب فازدهرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنا رلي دربي ونور الله sve će to propast. Sve će ono propasti, a ne svi bi to ono što vi mi drugog ne nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajat lomi piću. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا عظيم الجلال www.portal.com Soba Put Vjernika Put Vjernika Ich habe den Islam niemals gehasst, aber ich war natürlich beeinflusst. Ich habe dann gesehen, 11. September und dieser ganze Mist, den die Medien hier zeigen. Und ich hatte Angst, dass mein Bruder mit falschen Leuten kommt. Dann hat er sich irgendwann Bart gelassen und so. Ich habe so ein bisschen Angst gekriegt. Das wurde mir zu viel. kada je vidio da će brat njegov hoće vjeru, tako rekao nek ide u džamiju, nek klanja, to je meni svako bilo svejedno, kaže, mi kaže, nisam ja ni mrzio islam, baš kroz medije sam bio, znači, zabrinut, jer se dosta lagalo, naprijed, tako kad je bio e, 11. septembar i tako dalje, i znači, mislio sam ovaj, kad mi je brat pustio malo brade i tako dalje, ovaj, da ide e, na strampudicu. أخي أنت في البيد سحر الجنان أخي أنت نحن صفاء الزمان أخي أنت بلسام قلبي الحزين أخي أنت لي مثل بر الأمان أتيت أسير بطرف كثير وصدري من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji upućuje na pravi put. Hvala Allahu tebareke bareke wa ta'ala koji nas je počastio da večeras sjedimo sa ljudima koji su odnedavno, jel da, primili islam. Kako su, ustavljali moram, tako? Od skora primili islam. Pa ja sam eto zamolio ovu našu braću uz Allahu pomoć da ovu radost podijelim sa slušalcima naših naših patalka, jel da, kako bi, kako bi vidjeli kako Allah te bare, kao te mijenja ljude, mijenja narode, to jest kad oni koji se pripiju, prispisuju islamu, kako oni reaguju kad kažu da su muslimani, šta rade, a kako to rade ljudi koji su dojuče bili kršćani i primili islam. I najbolje svjedoči ovo večerašnje naše sjelo, jel da, ja sam zamolio ovu našu braću, sad braću, jel da, do skora smo bili neprijatelji, sad smo braća, zamolio sam i u ime Allaha te bar ketala, da nam, da nam se predstave i ja ću im postaviti par pitanja kako bi, kako bi nešto malo više saznali od njima, pa ću ja ići redom. Salamu alaikum, rahmetullahi, vabarakatuh. Wa alaikum, salamu. Wiget, tako se kaže, kako se zoveš? <laughs> Nije, kako se, to je kako se. Nekam kaže, kako se, kako se, eh, kako je se zvao prije, promijenio ime za početak. Wie hieß du früher? Ja. Ob du deinen Namen geändert hast? Ja. Und äh, wie dein jetziger Name ist? Äh, mein damaliger Name war Shahin und äh, Alhamdulillah, ich habe meinen Namen geändert und jetzt heiße ich äh, Abdul Ali. Приводи, ши. Zato smo te doveli ovdje. Zvao se prije Šahin, sad je uzeo novo ime, zove se Abdul Ali. Aha. Ne- nek nam samo kaže kad je primio islam i šta ga je navelo, šta je, to, šta je bilo to što, je, što ga je navelo da prihvati ovu vjeru. Da izađe iz kršćanstva, jel da, i prihvati. Äh, möchte wissen, wann du den Islam angenommen hast und äh, was dich da, äh, dazu gebracht hat, den Islam anzunehmen und das Christentum zum Beispiel zu verlassen. ähm, also ich bin, Alhamdulillah, seit äh, dem 12. Januar 2007 habe ich die Schahada ausgesprochen. Und ähm, was mich zum Islam gebracht hat, ähm, das war hauptsächlich ein marokkanischer Freund, den ich hatte. Und äh, wir haben damals immer, er hat mir, er hat angefangen, den Islam mehr zu praktizieren als Marokkaner. Und er hat dann äh, angefangen, mir immer über den Islam zu erzählen und hat dann äh, mir dann auch äh, gesagt, dass zum Beispiel die Muslime an Jesus glauben. kaže da je primio islam 12. januara 2007. Družeći se s jednim bratom Marokancem koji je isto tako počeo da praktikuje islam i onda je e, počeo preko njega da upoznaje islam i, i tako je ovaj na primjer saznao od njega da je da muslimani vjeruju e, u Isa alaihi salam. Und ähm, ja, ich habe mit meinen ähm, Kollegen damals sehr oft äh, so, halt, ich habe ihn so was vom Christentum erzählt und er hat mir was vom Islam erzählt. Und ich habe ihn irgendwann, als wir dann sozusagen draußen waren, habe ich zu ihm gesagt, ähm, ich werde inshallah, ich weiß, dass der Islam der, der richtige Weg ist. Ähm, ich wusste damals nicht warum, aber irgendwas in mein Herz hat gesagt, dass der Islam äh, auf jeden Fall der richtige Weg ist. Kaže, ja sam pričao znači, s tim prijatelj e, o toj stvari i osjećao sam nekako da je Islam istina hoćete sam da je islam istina, istina i rekao je ja ću inša Allah da, da, da primim islam. Nije zba, I nije znao zbog čega u tom momentu. Und ähm, dann habe ich ihnen gesagt, inshallah ähm, werde ich, ähm, wenn alles, also wenn mein Leben sich bessert und so, werde ich irgendwann inshallah den Islam annehmen. Und äh, danach haben sich äh, leider dann die Wege getrennt der Shaitan hat mich sozusagen äh, ein bisschen reingelegt. Er hat mich denken lassen, dass ich äh, sozusagen länger leben kann. Und äh, dann haben sich erstmal die Wege zwischen ihm und meinem Freund getrennt. Kaže, al, al, znači imao je onda nije te rekao, inša Allah, ja kada se poboljšam sa svojim životom, kada postanem bolji, ja ću da primim islam. I onda sam se razdvojio kada s tim prijateljem Marokancem i šeta me uzeo i dao mi nadu dug život, da ću imat nekad vremena da primim Islam. Und ähm, dann, als diese ein Jahr vergangen sind, in diesem ein Jahr habe ich ähm, Audubillah viel Schlechtes gemacht, ich habe ähm, viel äh, Fassad gemacht und äh, ich hatte eine Jahiliya halt. Und äh, ich habe halt in dieser Jahiliya, nachdem ich wollte den richtigen Weg gehen irgendwann und wusste, dass äh, dieses Leben ähm, halt mit, äh, wenn man zum Beispiel so eine Freundin hat oder wenn man auf Partys geht und, oder Drogen zu sich nimmt. Ich wusste, dass das nicht der richtige Weg ist und ich wollte davon wegkommen. Znači, znači, nakon što sam se rastao s tim prijateljom, nisam kontaktirao više sa njim, kaže, onda sam činio mnogo fesada, mnogo zulma, bio sam pravo u džahilijetu i shvatio sam, shvatio sam da, znači, da, da život, život u stvari nije to i e, da mora da, da, da se klonim te droge, alkohola i, i djevojki iz Inaluka i tako dalje. Und ähm, dann, Alhamdulillah, habe ich, äh, hab ich mir Videos im Internet angeguckt äh, von dem äh, Bruder Abu Hamza, der Piervogel. Ich habe von ihm dann äh, Vorträge über den Islam angeguckt und ich habe auch zum Beispiel mich mit anderen Religionen befasst. Zum Beispiel habe ich auch Bücher über Buddhismus gelesen und äh, aber so an Christentum habe ich nie so richtig geglaubt. Ähm, ich habe eigentlich nur gesagt, ich bin Christ, äh, weil mein Vater immer zu mir gesagt hat, dass wir Christen sind. Äh, so wie Allah sagt, dass äh, man zum Beispiel nur blind ähm, das sagt, was ihre Vorväter sagen, auch wenn sie nicht rechtgeleitet sind. I kaže, znači, e, poslije toga, znači, e, upoznavao islam s time što je gledao video predavanja od poznati daje ko što u Njemačkoj ima e. Pierre Vogel, i tako dalje. I tu je malo učio o islamu i a, a, znači nije samo stavio na islam, već iščavio i druge knjige o budizmu, o drugim vjerama i tako dalje. Kada a, znači bavio se tim vjerama i njih proučavao, ali govorio je za sebe da je kršćanin, onako kako Allah kaže subhanahu wa ta'ala opisuje u Kur'anu da je samo slijepio svoje svoje pretke slijedio svoje. znači slijedio svoje uh, slijepo slijedio svoje pretke bez bez dokaza Allah ähm, und äh, dann alhamdulillah ich habe einmal äh, dann einen Vortrag gehört über ähm, Jahannam und ich habe sehr viel Angst bekommen und ich äh, habe mir gedacht wenn ich sterbe dann möchte ich nicht inshallah in Jahannam kommen und äh, dann habe ich äh, im Internet mit dem äh, Freund, also mit meinem Kollegen wieder äh, gechattet. Und äh, nach langer Zeit, wo ich eigentlich mit ihm nicht geredet habe, habe ich ihm ähm, gesagt, dass ich äh, inshallah Muslim werden möchte und dass er mir bitte sagen soll, wie, wie das geht. Znači, kaže da je gledao poslije toga i predavanje jedno koje, u kojem se radilo o džehennemu. I e, toga je znači jako prepalo i normalno nije tijelo da uđe u džehennem i tražio izlaz iz toga. I onda je nakon to je ponovo kon, e, kontaktirao tog, tog prijatelja, tog Marokanca, e, pre, e, preko četa, preko interneta i rekao mu da, da želi da primi islam. Alhamdulillah, dann habe ich mich äh, mit dem Bruder dann getroffen und dann ähm, er ist mit mir in die Masjid gegangen und er hat sich sehr gefreut, äh, dass ich äh, diese Entscheidung getroffen habe und äh, hat dann äh, mir nochmal ein wenig über den Islam erzählt, ähm, wie das, äh, also wie die Shahada geht. Und dann, Alhamdulillah, habe ich äh, halt im Januar 2007 die Shahada gesprochen und äh, bin eigentlich damit, Alhamdulillah, Muslim geworden. Und ähm, erstmal bis dahin. Znači, onda je otišao i našao se s tim prijateljem u džami. Taj prijatelj se, znači, mogo rada što je odlučio da, da primi islam. Objašnjavaju mu neke stvari oko vjere i tako dalje i, i šehadet. I onda je tu znači, u januaru 2007. primio islam. Biće onako kako on hoće da bude. Ne mereš promijeniti kad se na glavu nasadi. www.pautak.com Soba put vjernika قم يا صديقي تدفن الأسرار بذنبك المغبون يا من توارى خوفا من الأمطار الله يدري ويكشف المستور صحب حيارى من أمره يحتار يمضي كئيبا في ظلمة الديجور دخلت يوما إلى حمى الأقدام فما رأينا نقاءك المشهور دخلت يوما إلى حمى الأقدام فما رأينا نقاءك المشهور وسرت دهرا على ähm, طريقنا Danach äh, gab es leider noch äh, niemanden, der so mit mir richtig Dauer gemacht hat. der mir also zum Beispiel den Tawhid beigebracht hat oder mir gesagt hat, was La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wirklich bedeutet. Und ähm, dann erst später mit der Zeit, Alhamdulillah, ähm, habe ich dann Brüder kennengelernt, die den Islam auch wirklich praktiziert haben. Und die haben mich dann, Alhamdulillah, ähm, auf den richtigen Weg geführt. Und dann habe ich auch, Alhamdulillah, angefangen äh, mit dem Gebet. Und erst als, als ich fünfmal am Tag angefangen habe, äh, regelmäßig zu beten, Alhamdulillah kam auch die Hidayah. Das eigentlich so meine Geschichte. Geschichte zum Islam kommen. Pro, problem je znači bio u početku da nije imao ko da s njim čini dao. Kao što je prije mjesta nije imao znači, ljude koji se znači, nalaze s njime i da ga uče u vjer. Nije znao uh, koji su šartovi la ilaha illallah. Nije znači, razumio tauhid. I tek kada se znači, nakon nekog vremena počeo da se bavi više time i upoznao ljude koji su pričali o tome, i kaže počeo znači faktički pet vakata namaza da klanja čvrsto onda je znači osjećao se kao da je pravo primio, primio islam i to je kaže njegova priča kako je ušao islam dobro, alhamdulillah Allah te gvara koji tala molim brate da te učvrsti da ti dane ono što je za tebe najbolje i ovaj razgovor ovaj razgovor da se iz razgovora osjetite ovaj, a iz lica našeg brata da da se e, primijeti, primijeti na njegovom licu, a i našim srcima da su duše ko vojske, jel da? I mu da ga volim Allah radi. Ne znam ti reći na njemačkom, a će to ja. Ako ti vidim na njemačkom govorio, mi ćeš da te mrzim. Ili je ovako? Er sagt, äh, das ist äh, praktisch ein Zeichen dafür, äh, dass, die, dass die Seelen wie, wie Soldaten, wie eine Armee sind. und dass sie in eine Richtung praktisch schreiten und das merken wir hier untereinander und an äh, dein praktisch Gesicht, dass wir uns praktisch vereint haben und er sagt äh, dir, dass er dich für Allah liebt und dass er dir das auf Bosnisch sagt, er kann es nicht auf Deutsch sagen, ja. denn wenn er auf Deutsch sagen würde, ja. würdest du vielleicht denken, dass er sagt, er hasst dich oder so. Nein, inshallah. Dann, inshallah, dann äh, sagt dem Bruder, dass ich ihn inshallah äh, ka Allah njih bom da Allah subhanahu wa ta'ala inša na džennet u Firdevski. Kada te umoli isto za Allah i da Allah podari džennet u Firdevski. Eh, bismillah, naš drugi, brat, nećemo reći sagovornik, ovo će ispast kod TV emisija, jel da? A i on je njegov brat, pravi je moj brat. Aha, dobro, i naš je pravi brat. <laughs> Ti misliš po krvi, ovdje, zakon. Naš drugi brat, koji je isto tako primio islam, jel da, nedavno, <clears throat> ti mu, da ja sad ne bi uzimao vremena, otprilike čuješ... brat govori pitanja, nek se predstavi, ne kaže nešto o sebi, kako je primio islam, kako živi u islamu i eto. Du sollst praktisch wie deinem äh, eh, Bruder einmal sagen, äh, wie der Name jetzt ist, äh, eh, wie dein vorheriger Name war und wie du zum Islam gekommen bist. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, Assalamu alaikum ähm, Mein Name war Babak vorher, ich bin 29 Jahre alt. Äh, ich heiße jetzt Abdul Latif. Ähm, ja, äh, wie ich zum Islam kam, also. Znači imamo zvao se prija uh, Babak, ima 29 godina i sada je primio ime Abdul Latif. I sad će da nam ispriča kako je prešao na islam wurde getauft. Mit circa zwölf, zwölf Jahren ungefähr bin ich getauft worden. Aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil mich mein Vater gezwungen hat äh, oder gesagt hat, dass das gut ist für dich. Äh, da wir Christen sind und du getauft werden musst, hat er mich getauft. Äh, ich habe es gemacht, äh, weil ich davon gehört habe, dass es dort viele Geschenke gibt und <laughs> habe mich gefreut und habe mich einfach taufen lassen. Wie lange war das? ich weiß nicht ganz genau, elf oder zwölf Jahre muss ich da gewesen Znači, kao se kaže, kada je, uh, otac ga je praktički ovaj, nagovorio na to, znači on nije vjerovo nagovorio tako da se, uh, znači da prije kršćanstva, kako ono što se oni kupaju? Ne znam, nisam bio kršćan nikad. <laughs> Ovaj, znači, eh, znači e, tako da Dobro. Znači, faktički su okupaju i tako dalje, da postane faktički kršćani. Kršćan, a, on, krstega. Res krstega. Krstega, a, mijenjaju mu vjeru. Vjeruju u vjeru, jeste fitru. E, kaže ovaj, znači da je, e, nije bio ubijenjen u to, već da je otac faktički ga nagovorio i rekao mu, ima 11 godine, 11, 12 godine, rekao mu, eto tako, ako to učiniš, dobijećeš puno poklona i tako dalje, onda je on rekao, da. Ähm, ja, ich habe ich hab auch ein Kreuz dann geschenkt gekriegt, habe auch ein Kreuz getragen, aber ich habe mich niemals als Christ, als Christ gefühlt. Ähm, ich, das kommt auch dadurch, dass ich nur mit Türken und mit Arabern befreundet war. Ja, ähm, meine ersten Berührungen mit dem Islam hatte ich durch einen tunesischen Freund, der Adel heißt. Und äh, möge Allah auch ihn äh, beschützen und ihn recht leiten, inshallah. Ähm, ja, äh, durch ihn bin ich, hatte ich so die ersten Berührungen mit dem Islam. Ich habe auch mal gefastet, einfach so, obwohl ich nie was vom Islam, nie was mit dem Islam zu tun hatte. Znači, on je kada je tako bio prekršten, uzeo je, znači faktisk nosio je e, e, krst, samo onako, znači nije bilo iz, iz objeđenja, već, ajde tako, radi tradicije ili nečega. Običaj djedovi. Jeste običaj, isto tako. naš? I kaže, prvi puta ovaj, kada znači, do, došao do, sa islamom bilo preko nekog tunežana, kaže, i s tim što je bio okružen, na primjer, s Arapcima, Turcima i tako dalje, prijatelji su, znači, bili većinom a, a, muslimanskog, muslimanskog porijeka. Um, dann bin ich in die Moschee gegangen ein paar Mal und so weiter und so fort, aber ich habe niemals, ich bin niemals dazu gekommen, mich weiter irgendwie mit dem Islam zu beschäftigen. Znači, išao ponekad i u džamiju, posle tako sa i otiđi postiju ponekad i dan i tako dalje, ali nije nikad se ovaj bađe ovako, već samo onako. Eto. Ähm, ich habe falsche Freunde gehabt, bin äh, auf den falschen Weg gekommen, so ein bisschen äh, wie jeder normale Jugendliche, der hier lebt. Und habe hab viel Mist gebaut. Und ähm, dadurch, dass ich von meinem Bruder auch lange Zeit getrennt war, habe ich ihn ja erstmal gar nicht gesehen. Das zu meiner Kindheit erstmal Znači kaže da je imao ovaj, e, dosta pogrešnih prijatelja s kojima se druži, znači da je pravio problema, imao znači, loše stvari, a imao je slabo kontakta sa, e, sa, svojim, e, sa svojim bratom. Ja, ähm, dann äh, ist mein Bruder halt irgendwann, ich mache jetzt einen Sprung, einen etwas größeren, ähm, dann ist eine Phase gewesen, ich hatte eine Freundin lange Zeit, sieben Jahre, äh, bin dann mit ihr auseinandergegangen. Das war genau die Zeit, wo mein Bruder sozusagen den Islam angenommen hatte. Und ich war gerade in einer Phase, wo ich viele Probleme hatte. Kaže, u međuvremenu znači njegov uh, brat uh, primio islam, znači počeo da se bavi vjerom i tako dalje, a on je u to vrijeme imao, imao znači djevojku s kojom bio zajedno 7 godina, i tu to vrijeme sam baš rastao i imao je velike probleme. Biće onako kako on hoće da bude. Ne mereš promijeniti kad se nagla sa se www.paltal.com Soba Put Vjernika Put Vjernika, Put vjernika. تقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا سنتنا وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا ليعلو صوت دعوتنا فتاة الخير يا أملا فتاة الخير يا أملا تنير Und äh, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Wir waren fast jeden Tag zusammen. Und äh, wir haben uns sehr gut verstanden. Äh, und äh, als er den Islam angenommen hat, ist er seinen Weg gegangen. Er hat immer vorher auf mich gehört. Und als ich ihm jetzt gesagt habe, Schein bis hier und nicht weiter, hat er gesagt, das ist mir egal. Ich weiß, das ist das Richtige. Diesmal höre ich nicht auf dich. Entweder du machst das mit oder du lässt es bleiben. Znači, ich, ich höre nicht mehr auf dich. Među vremenu se opet, znači, bio je dobar sa vratom i kaže, bate ga uh, u, če, uh, tom vremenu, znači, slušao na, sve što mu je on govorio. Međutim, kad mu brat onda uh, primio islam i on mu je rekao, znači, odavde i ne, ne dalje, nemoj više da dalje da ideš. I onda njemu brat odgovorio, ovo je, ovo je istina, ja ovo, ovo da slijedim, ne interesuje me to što ti kažeš. I onda se opet razdvojili, znači putem. <laughs> istina je neistina. Ja, und dann habe ich gesagt, egal, soll er erstmal machen, äh, soll, er, soll er beten, soll er in die Moschee gehen, ich habe kein Problem dazu. Ich habe den Islam niemals gehasst, aber ich war natürlich beeinflusst. Ich habe dann gesehen, 11. September und dieser ganze Mist, den die Medien hier zeigen. Und ich hatte Angst, dass mein Bruder mit falschen Leuten kommt. Dann hat er sich irgendwann Bart gelassen und so. Ich habe so ein bisschen Angst gekriegt. Das wurde mir zu viel. Na, znači kaže ovaj kada vidi vidio da će brat njegov hoće vjeru, tako rekao neka ide u džamiju na klanja, to je meni svako bilo svejedno, kaže, mi kaže, nisam ja ni mrzio islam baš, ali ovaj, normalno sam bio, ovaj, e, kroz medije sam bio, znači, zabrinut, jer se dosta lagalo na prvi tako, kad je bilo 11 e, stepenbar i tako dalje, i znači, mislio sam ovaj, kad mi je brat pustio malobrade i tako dalje, ovaj, da, da ide, u, na, ide u, e, na stramputicu. I da je, kaže, već počeo da preteraje, da ga neće uzeti neki ljudi koji će nešto loše učiniti s njim. Genau, irgendwann habe ich dann gesehen, seine Sprache ändert sich, Alhamdulillah, MashaAllah und Achi und so weiter und so fort. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, hör auf, hör auf, das reicht jetzt, das reicht, mach nicht weiter, bitte hör auf damit. Die haben dein Gehirn gewaschen und so weiter und so fort. Kaže, jednostavno kaže vidio nešto mu se kaže mijenja govor, kaže sad viče nešto alhamdulillah, ahi, subhanallah, maša Allah. Kaže, onda sam rekao, kaže, ovaj, eto već ti, kaže, mozak oprali, kaže, prestani više s time. Ja, und so, das Schlüsselerlebnis war für mich, ich bin einmal in ein Zimmer reingekommen und subhanallah, er, hat, er, hat, er war dann mit so einer Boxershorts und er hat zu mir gesagt, hey, guck weg, meine Aura. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist vorbei, alles Ich dachte, er ist verrückt geworden. Kaže, kaže, jedi, kaže, ključni događaj, kaže, bio, kaže, ušao sam, kaže, u sobu, i kaže, normalno, prije se ovaj skidalo, jedan pred drugim, a prvo, gaćama je to nema problema. I kaže, ino sam ušao, kaže, u sobu, i kaže, on, kaže, <laughs> tu stoji, kaže, u gaćama, i kaže, kaže, kaže, ne me gledat, moj avret. I kaže, šta je s ovim? Kaže, pa nemoj gledat moj avret u krenice, kaže, ja sam mislio da je pukao skroz. dann habe ich gesagt, pass auf, ich werde mich damit beschäftigen und ich werde dir beweisen, dass das falsch ist. On mu rekao, kaže, eto, i onda ću ti kada to je pogrešno što ti govoriš. I Islam pogrešno vjera. Ja, dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Wie auch bei meinem Bruder habe ich Videos im Internet geguckt, habe gelesen. Alhamdulillah, dadurch, dass er schon den Islam angenommen hatte, kam ich auch mit Brüdern in Kontakt. Und äh, die haben mit mir diskutiert. Ich war sehr hochmütig, habe immer gesagt, ja, ja, ja, ja, ja. Und irgendwann, Alhamdulillah, hat es mich getroffen und da wusste ich, das ist das Richtige. Und dann habe ich die Shahada, Alhamdulillah, vor circa drei Jahren ausgesprochen und bin Muslim geworden. Znači kaže, onda je počeo, znači, nakon što je imao tu diskusiju s bratom, da, ovaj, da, pogleda, da gleda isto videa, znači, na ne po internetu i da se malo bavi i da čita o islamu. I ovaj, I kad je došao do toga do rasprava sa nekom braćom i pričao, znači oni su htjeli ubeđivati, kaže, međutim on imao dosta kibora u sebi, nije tijelo da priznaje. I znači bili su diskusije, oni bacivo, odbacivo i neka nakon nekog vremena nešto ga pogodi i kaže, eto, ne, znači nema više faktičnih argumenata i primio islam kad znači prije tri godine od prilike izgovorio šahad posle odnosno. Zakle. <clears throat> Nama ostaje jedino da se ovako lijepog razgovora <clears throat> ovo izvadimo veliku pouku. A ovom prilikom, pošto će ovo ići u radio, poručujem svim onima, a neka to oni odgovori, njih dvojca, Šta bi, e, šta bi za sebe rekli da ne klanjaju da su? Pa, er möchte ein... Da li ima smisla da budeš musliman, da ne klanjaš? Er möchte ein, eine Frage stellen, das wird auch später in, aufgezeichnet praktisch. Äh, das wird auch später übers äh, Radio dann äh, ausgestrahlt. Und dann möchte ich euch dann die Frage stellen, wie würdet ihr euch fühlen oder als was würdet ihr euch bezeichnen, wenn ihr nicht beten würdet? Nema <laughs> potrebe, sve nam je rekao, ne. vidimo ga. Da mi, nek, mi, nek mi odgovore ovaj, kako sad roditelji, roditelji sprem njih, e, gledaju na njih. Da li su roditelji živi, kako gledaju na njih? ob äh, eure Eltern noch leben und wie sie auf den Islam schauen und auf praktisch euer, euren Wandel. <laughs> Zu der ersten Frage kann ich Ihnen sagen, ich würde mich fühlen wie ein Körper ohne Blut und ohne Herz. Also ein Körper, das existiert, aber tot ist. Mislim, jedan sin pa drugi, to je nokaut tešak. Kaže, kaže znači, e, da prvo pitanje opet da odgovori, Aha. koje je šutio, kada, kada osjećao se, kaže, kao tijelo bez bez krvi srca, kaže, znači mrtav. A drugo pitanje sad ću Weil das Gebet, das ist, ich mache immer noch sehr viele Sünden, aber das Gebet, wie Allah subhanahu sagt, ist das Gebet das, was mich immer wieder an ihn erinnert und das, was uns allen, äh, uns alle dahin bringt, dass wir von den Sündhaftigkeiten und von dem Schmutz und von den Schandtaten wegkommen. Äh, zu meinen Eltern, willst äh, du erstmal das? Znači, opet, kad spomni namaz, kaže, jako se čovjek, kaže, znači, pogriješi, znači, u mnogim stvarima, tako dalje, prema Allah subhanahu wa ta'ala, opet je namaz to što će vrati čovjeka i ga posjeti i posjeti ovaj, da, na, na, na Allah subhanahu wa ta'ala mjesta. Odvraća drugi mjesta. Mene je tam din dukhen? Roditelji su uh, razvedeni, e, njegova e, majka mu je, znači, u Iranu. Mm viziju veden islam denk. Kako ona misli o islamu, ne zna. E, mein Vater ist dem Islam gegenüber sehr negativ eingestellt. Znači, otac mu je skroz negativ. Znaš, ima predijen pravi islamu. Mega Allah im rekli. Allah uputi. Islam, dobro. <clears throat> dobro, to je bilo to što smo htjeli da poručimo našim slušalcima. Allah, molim te, barak i tala, da vas i nas učvrsti zajedno da nam grije oprosti, da nas sastavi zajedno u džennetu. Meni je drago, vjerujte da mi ima raste do ovakvog govora, kad vidim, reci, a, ovaj, od ovakvog govora i od vi ste, reci im da ja njih vidim kao Allahove, a ja ajte na zemlji, kao Allahove znakove na zemlji, I ono što zasigurno, i ovaj razgovor, pošto će ići u eteru javnost, će možda mnogima pomoći, pomoći da svate i onima koji se pripisuju islamu, a i kršćanima i onima, ovaj, da svate da <clears throat> mi ne uvodimo ljude u vjeru, nego da Allah te barak vatala upućuje ljude na koji način to samo on te barak vatala zna. Molim Allah te barak vatala da vas nagradi svakim hajrom na grije oprosti da nas u džennetu sastavi sa poslanicima šehidima i sa iskrenim To bi bilo to, dragi slušalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh iz Alunja. www.paltal.com Soba Put vjernika Put Vjernika في قلب زاك في قلب زاك في كرمي فصلاة تترى فصلاة تترى فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا došla istina, nestalo je laž. Sve će to propast. Sve će ono što Allah hoće, a neće li to ono što vi Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa ne imamo. Sad ćeš vidjet kako ajat lomi pićmu. Soba. Put. Vjernika. Put. Oh, oh, oh. Javne tribine i gostovanja uživo Širok izbor audio predavanja daija sa našeg govornog područja, kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. يرعاك ربي المجيب خلفت قلبا مشوقا Put vjernika الناس يذوب راحلا لا يغيب مشوقا إلى الحجاز Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, o kojima govore mnogo toga, a najmanje istinu. Soba Put فيرنيكا الواقعة قد حصلت وأن المعركة هي معركة فاصلة معركة بين الإيمان والكفر فاختاروا الخندق الذي تكونون فيه قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله www.touchpoint.com في سبيل الله سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Soba Put vjernika. Riječ istine se mora reći. Posjetite nas. www.pautalk.com Soba put vjernika. Danas nam prigovaraju kaže da smo mi internet muđahidi, ne? Ne, mi ćemo njima reći, ako smo mi internet muđahidi, onda moraju postojati internet monafici. Moraju biti oni.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 Teško vam, Allah, www.pautak.com Soba Food Vjernika došla istina, nestalo je laž. Sve će to propast. Sve će ono što Allah hoće, a ne će li to ono što vi Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjet kako ajet lomi piću. www.paltal.com Soba Put Vjernika Tekbir! Allah!